amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafi mu mai albarka insha Allah na Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu Sheikh Sa'idu ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da ƙasƙantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma yin aikin daidai. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahaba da yafiya da jinƙai zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu. muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani fitintunu da muke fama da su a wannan ƙasa abin da ya shafi harka ta tsaro Allah ta'ala ya nuna mana ta. waɗanda alhakin ke hannunsu Allah ta'ala ya ba su ikon ƙoƙarin kawo ƙarshen abin da izininsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka rasa tsaransu a cikin wannan musamman a kwanakin nan Allah ta'ala ya yi rahama zuwa gare su muna kuma aiki da dama mu mika ta'aziyya zuwa ga masarautar Argungu da jihar Kebbi gaba ɗaya bisa ga abin da ya faru a garin na waɗanda suka hudu rage cewa illa kurawa ko muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su kin ba za su shiri ba Allah ta'ala ya sa dukkan fitina da musifa su kare a kansu mu kuma gaba ɗaya Allah ta'ala ya kare mu kunci da ake ciki da ya shafi na yunwa da talauci muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana Allah ta'ala ya wadata kowa da halal na abin da zai ci da abin da zai sha da magani da wajen zama da kudin makarantar 'ya'yansa waɗanda alhaki ke hannunsu kullum a rika tunawa cewa mafi girman responsibility na gwamnati a kowane level ne ko karamar hukuma ko jiha ko ƙasa constitutionally shine security da kuma walwalan jama'a kamar da yake cikin constitution na Najeriya section 14 subsection 2 article B babbar manufar samar da gwamnati a Najeriya a kowane mataki shine don ayi wa mutane manyan abubuwa guda biyu bayan biyun nan duk wani abu ribar kafa ne na farko shine tsaro ya zama kowa yana da aminci na biyu kuma shine walwalan jama'a shi yasa the primary responsibility of government is the security and welfare of its citizens all of the people wannan su ne mafi muhimmanci duk wani abu koma bayan tsaro ne da walwala so kula ga wannan duk inda mutum yake da mulki a hannunsa wajibi ne ya tabbatar da jama'ar da ke karkashinsa tsaransu da walwalansu an magance musu shi yasa duk kasashen da aka ci gaba za ka ga gidaje ake yi ma na abinci na marasa karfi yanzu ka je kamar saudi arabia ko ka je ka egypt ko wani abu za ka ga wurare akan ware wanda bai da ƙarfi ya je a bashi abinci ko tallafi wanda ya gama karatu bai da aikin yi ana ɗan bashi dan allowances dan stipend don me don yayi ƙoƙarin biyan bukatunsa na dole saboda in aka samu talauci ko kuncin rayuwa da rashin imani to kuma sabon Allah da kuma yin laifuffuka na sace-sace su yawaita al'umma abinda ke hana wanda bai da shi sabon Allah a mafiya yawan lokaci imani ne da Allah sai maka linzami ya hana ka saba wa Allah Allah ta'ala ya taimaka waɗanda al'amarin ke hannunsu a ga an magance irin waɗannan ko an takaita su gwargwadon ayar da Allah ta'ala ya ba da iko yau da ikon Allah muna za mu tashi a kan darasi da nawa? Hmm? haba ustaz kamar wanda ka je hira ko aka je haba ustaz yanzu kuna jin magana da ke fada? darasin nan sai ka fada kowa ji yanzu eh, da Allah guji malam Umar ka san ba kai sunan kakana ne na wajen mahaifiya so idan kai na yadda ina tsokanan gafa abin zai maka yawa darasi na 41 fadi muji ka san mun muna tsokanan kakannu ko ba haka ba a gabanin fara karatu muna maraba da ɗaya daga cikin yayinmu kuma manya-manyan malamanmu da ke karantarwa a wannan masallaci a sheikh haruna isa mubi hafizahullahu ta'ala da a nan garin an fi saninsa da five alive Allah shi gafarta mala eh, mu kuma a shekarun baya kamar shekara talatin da hudu da suka talatin da biyar da suka wuce a not is mun fi saninsa da fasa giwa <laughs> ko kuma fasa kwai duka akwai wannan sunan <laughs> ah, malam shi yake yin tafsiri a wannan masallaci ranar talata kuma ya dauki lokaci bai da lafiya muna aiki da wannan dama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa na alhayyu alqayyum Allah ya bawa Mallam lafiya rashin lafiya da yake ciki Allah ya sa zakkan jiki ne Allah ta'ala ya sa wannan ya zama kaffara na zunubansa kuma Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsa dalilin wannan jinya da Allah ta'ala ya ɗora masa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa da iliminsa albarka Allah ta'ala ya ƙara albarka a cikin zuriyarsa hidima da yake yi wa addini Allah ya karɓa a matsayin ibada aka ramakalla muna addu'a da gare ka da cewa nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ayyashfiyak nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ayyashfiyak nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ayyashfiyak نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك mun ji daɗi da muka ga malam har ya samu hutowa yau Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya a karamakalla Allah ya ƙara lafiya jama'a da yawa anan suna son ka Allah kuma suna maka addu'a ta alkhairi Allah ya ƙara lafiya a karamakalla na biyu akwai ɗaya daga cikin matasanmu masu son addini da ya taso takanas ta kasar ghana don ya kawo mana ziyara a majalisin nan kamar yadda da yawa sun sha zuwa daga nijar ghana kamaru da makamantansu ana karatu da su Gabani na shigo masallaci abdulhaman ke gaya mun cewa ya shigo daga ghana musamman kuma gobe zai bi jirgi ya koma sunansa malam abdullahi usman ko alifa malam abdullahi usman alifa ko labarin da na samu har ya buɗe kamfani a gane sunansa fantami enterprises so saboda ƙauna to Allah ya ƙara albarka lada da Allah yake bayarwa na wanda ya ziyara don Allah Allah ya baka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara kasuwancinka da berudi cint naka albarka a tafiya da kai ta ziyara da kuma majalisin ilimi duka alheri da ke ciki Allah ta'ala ya baka babu laifi ka tashi ka tsaya sai kai sallama ƴan uwa su ganka ko insha Allah daga akra gane ko ai ba su je ka ba sai ka sake wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mu gaisa ko assalamu alaikum wa rahmatullahi to muna bar zuwan ko Allah ya maka albarka Allah ya kara wa iliminka da kasuwancinka albarka mu ma Allah ya kara namu albarka ustaz sai mu shiga karatu ko za mu tashi darasi na 41 yau muna biyar ne ga rajab ko hijira shekara ta 1440 da da 40 da da shida na'am da 46 don haka muna da kasa da kwana 56 zuwa ga ramadan muna addu'a Allahumma na Ramadana bil imani Allah ya kai mu cikin wata Ramadana a cikin imani a ramma idan ka gane inda za ta shi ustaz sai ka fara a babi na nawa ne babi na 129 a cikinsa ke na muka yi kwanan jeji shi ne al'istighfar wa tauba babi da ke bayani akan istighfari da tuba wanda mun yi magana a kansu a sati da ya gabata cewa istighfari ya zo sau nawa a ƙur'ani eh? da kalmomin da aka yi ishtikaki daga cikinsa da eh, uzu billahi ai na ce ko 32 ko a tauba kuma da kalmomin da aka yi ishtikaki daga cikinta ya zo sau 80 da bakwai irin wannan sai a rika zama da alkalami duk wani fa'ida muhimmiya mutum ya rubuta in ya haddace ta kuma sai ya goge ta kada ya batta ba a rubuta fa'ida ilmiya ga ɗalibin ilimi kuma ya batta a wurin in ya batta zai wahala ya haddace amma in ya tabbatar da zai goge to insha Allah ta'ala za ta zauna a cikin memorinsa har abada da izinin Allah muna cikin babi na 129 kan hadisi na nawa hadisi na 251 to bismillah babin istighfari da tuba ah, qala al-musannif rahimahullah mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama yace na'am wa qala sallallahu alaihi wa sallam afdal ma yakunu Allah min al-'abd yawmi an وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب أقرب ما يكون الرب من العبد من العبد في جوف الليل الآخر في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله ممن يذكر الله في تلك الساعة في تلك الساعة فكن فكن وقال صلى الله عليه وآله وسلم منظر الله tsira da aminci sun tabbata gare shi yace aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-abd fi jawf asir mafi kusanci da bawa yake kasancewa zuwa ga mahaliccinsa Allah subhanahu wata'ala shine a cikin tsakiyar dare ƙarshen dare fa ta idan ka samu iko an takuna ka kasance mimman yadhkurullaha daga cikin masu ambaton Allah fi tilka sa'a a daidai wannan lokaci fakun yi dukkan ƙoƙarin da ka yi ka kasance a cikin masu ambaton Allah wannan hadisi riwaya ne na amrubunu ibn Abasa radiyallahu an iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai, hadisi ne na 3579 kuma Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ta ta hakikinsa bayan ya duba isnadin ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake mai kyawu. bi ma'ana ana iya kafa hujja da shi muhallu shahid shine aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-abd mafi kusanci da Allah mahalicci ar Rabbu da Hausa shine wanda ya halitta ya halicce ni ya halicce ka ya halicci duk duniyar da muke cikin ta yanzu Shi ne rabbul alamina mahallicin universe abinda bature ke cewa universe universe ya hada sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikinsu, to Allah ne ya halitta wani yana iya cewa ai wannan yadin wani ne ya yi shi kamfani ne ya yi. shi sa qur'ani da ya zo da ya kira maka arrabu. bai ce Allah kawai alhalik ba ne. akwai wasu sunayen Allah na daban akwai alfatir Allah alfadir ne kuma albari ne huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu alkhaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna kamar da yake cikin hashin aya ta 23 da 24 don haka in ka ce sunan Allah ne amma bayan nan akwai albari shine wanda ya wanda ya kera wannan shin shi ya yi raw material ɗin ko kuma ya ɗiba ne waye auduga da aka yi ai Allah ne auduga so a shi kenan wanda ya wannan ba ai halitta ya yi ba abinda Allah ya halitta ne ya sarrafa shi daga wani hali zuwa wani hali shi yasa ba a cewa wanda ya kirkira sai a ce manufacturer wato wanda ya mai wanda ya sana'antar da shi shi kuma Allah albari ne in an ce albari shi ne wanda ya originating creation shi Allah ya yi halitta ba tare da ya kwaikwayi halitta a wajen wata halitta ta rigaye shi ba kuma shi sinadarin halittan baya bukatan wani ya bashi shi yayi sinadarin halittan kuma ya halitta amma mu yanzu in mun gina masallaci sai mun dauki simintin da Allah yayi mun dauki ƙasar da Allah ya yi mun dauki ruwan da Allah ya yi mun dauki asalin na'ura da aka yi daga fenti sai mu kwakwa ba sai mu gina amma ba ma yin raw material din muna daukan abin da Allah ya yi ne shi sa siffa ta Allah ba ta kare akan al-khaliqu kadai ba a'a shi Allah albari ne siffa ta tasa shine yayi creating abin da ya creating without copying from another previous creation babu wata halitta da Allah ya kalla yayi nasa kuma babu sinadari da ya ɗauka ko raw material na wata halitta da ya zo ya kera nasa mafhum don haka an rabbu cewa Allah mahalicci daga cikinsa akwai cewa mahalicin da shi yayi hatta raw materials na halittan da yayi kuma bai kwaikwai wata halitta ba da yayi don babu halittar da ta riga ya tasa balle ya kwaikwaye ta mafhum don haka mafi kusancin da bawa ke kasancewa da mahalittinsa minal abdi daga bawa shine fi jawfin lailil akhir wato a cikin duhun daren ƙarshe a magana mafi inganci shine a raba dare kaman gida uku to mafi na ƙarshen shine mafi daraja kaman a yanzu farkon dare kan fara karfe nawa misali mu ce shida da rabi karfe nawa alfijir ke ketowa na'am biyar da kaɗan to yanzu idan ka ɗauki misali misali ka ce daga shida da rabi zuwa biyar da rabi na asuba awa nawa ne tsakani akwai bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar kana da awa goma sha ɗaya awa goma sha ɗaya sai ka yi divide by three ka raba ta gida uku in ka raba awa sha ɗaya gida uku kana da nawa kaga kana da awa uku da wani ɓangare kamar minti ashirin ashirin to sai ka ɗauki ɓangare biyu na farko awa uku da minti ashirin awa uku da minti ashirin ka haɗa su ya zama nawa awa shida da minti arba'in sai ka ɗora awa shida da minti arba'in a kan ƙarfe shida da rabi na yamma zai baka nawa zai baka kaman ɗaya saura minti goma ko to daga wannan lokaci ka banka ce ɗaya da ‘yan kai tsaye ɗaya har zuwa asuba iya da daraja a dare idan kuma asuba ta kusa fitowa to shi kuma yana da additional fa'ida a dare shi ya sa ƙur'ani ke bayyana mana a ƙarshen dare mu ba shi muhimmanci ya zama wannan jaufin lail ƙarshen dare ɗin yana da tsada matuƙa da gaske lokacin karanta ƙur'ani lokacin yin sallan nafila sannan lokaci ne na istighfari zuwa ga Allah shine wal mustaghfirina bil ashar kamar da yake cikin Ali Imran a aya ta nawa zai zama karshen aya ta 17 yace was-sabirina was-sadiqina wal munfiqina sai ce me والمستغفرين bil شهد الله أنه لا إله إلا هو wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim Allah yace su ne mutane da suke masu haƙuri masu gaskiya masu ciyarwa siffar bayan Allah na kwarai sai ce kuma masu neman gafara Allah a lokacin yin suhur shine irin kaman karfe uku zuwa huɗu zuwa wayewan gari ko fitowar alfijir wallahi lokaci ne mai matukar tsada a wannan lokaci duk yadda muka gaji ko ba ka da lafiya a kwance ka yi ta istigifari ka yi ta istigifari ka yi ta roƙon Allah ya gafarta maka istigifari na da matuƙar muhimmanci ba wai ga wanda suke sabon Allah ba ga masu bin Allah ma muna buƙatar ce sa yasa yace wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara a daidai lokacin suhur kuma yace wabil asari hum yastaghfiruna aiko kaman cikin zariyar aya ta 18 zai zama yace wabil asar a wannan lokacin suhur ɗin su bayan Allah na kwarai suke ga neman gafara ta Allah su ba masu ma istighfari kade wa bil asari hum yastaghfiruna suna yi ne ko da yaushe akwai wasu qualities a rayuwa idan kana so ka yi nasara kai kokarin rike su insha Allah duk abin da kai a rayuwa za ka yi nasara na farko uwa uba damuwa da karanta ƙur'ani sauraron karatun ƙur'ani fahimtar ƙur'ani aiki da ƙur'ani na biyu biyayya zuwa ga iyaye uwa da uba a rayuwarsu da bayan sun koma zuwa ga Allah na uku istighfari musamman a ƙarshen dare ɗin nan kuma istighfari na haƙiƙa ba wai irin ka sakfar sakfar a'a na haƙiƙa irin wannan shi ne alhassan ibn abil hassan albasari rahmatullah ne ke cewa istighfaruna yahtaju ila istighfar shi kansa istighfarin da muke wani lokaci shi ma dace a zauna a masa istighfari saboda ganganci ne shi istighfarin ya cancanci a masa istighfari shi da kansa so mu zama masu istighfari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na hudu Shi shine karka fi wa kowa sharri a rayuwa duk yadda kake karka yi sharri ga wani sharri ko da harshe ko da ido ko da hannunka karka kulla sharri kwata-kwata kuma in kana da iko karka saka sharri da sharri duk wanda ya maka sharri ka bashi da Allah ga yadda zai gare karka saka sharri da sharri wannan iya da matukar muhimmanci wannan suna daga cikin muhimman al'amura akwai wasu bayan su da duk wanda ya rike su in sha Allah ta'ala zai yi nasara Allah shi samu wanye lafiya in mutum ya rike da ikon Allah zai nasara mafu tayyib fa in istata'ata an takuna mimman yadhkurullaha idan ka samu iko ka zama daga cikin ka zama mai ambaton Allah fi tilka sa'a a wancan lokacin saboda ƙarshen daren iya da data ba masu iya bautan Allah fa a dare sai mutum mutanen da Allah ya musu baiwa in mutum yin Allah ya masa baiwa da yi nishaɗi yake yi yake ji a ibadar dare nishaɗi zai rika ji amma wanda bai da baiwar zama yake yana mamaki mutum ya yanke bacci ya yi sallah yana mamakin a yanke bacci wai ana ya fari. kuma kamar da nake gaya muku ita fa bautar Allah ya Allah ya sawwaka maka ba ta da wahala to yadda wani yake mamakin ka a bautan Allah kai kuma a daidai lokacin kana mamakinsa a sabon Allah ko a sharholiyar yadda ba ta da amfani duniya da lahira shi yana mamakin za ka sashi a ƙarshen dare ka bauta Allah amma zai iya ɗaukan kuɗi daga nan ya tashi ya tafi ingila ya tafi manchester kwallon kafa duk wahalan airport ɗin nan da screening ya yi, process na visa ya yi, ya nemi kuɗin ticket ya nemi kuɗin hotel ya je ya zauna ya je shiga stadium ɗin kuma ana bubbuge shi saboda in ba harkar Allah ba ka tare jama'a da yau a zauna lafiya yanzu muna zauna nan kowa yana nutse amma an kwallo ne sai Allah ya jarabe ka zauna kusa da wani kato kakkarfa duk kwallon da aka buga sai ya buge sai ta haka haka sai ta haka kamar su shi ma yana buga kwallon zuwa zai ci kwallon sai ga shi kawo mahaukaci ka je yayi ta maka duka a wurin kuma shine sit ɗinka da aka baka kuma stadium ne ya ci gaba da baka canja kuma ka je ka wannan wahalan tim din da kake goyen bayan su kuma sai ayi wasan ayi nasara a kansu asara goma da arba'in amma idan ya dawo kace a tashi a dare sai ce wallahi ni haka Allah yi ni ba na iya tashin daren dan wallahi ni haka Allah yi ni kai ka ji wa Allah ƙarya wai har miƙa yake wai shi ba zai iya tashi wai tun asali haka Allah ya kera shi wa Allah ya haka wai miƙa yake wai shi haka Allah ya yi shi babu wanda Allah ya haka sai dai kawai ka bar dan yayi nasara a kanka mafhum tayyib don haka duk yadda rayuwa take mu rika tashi a ƙarshen dare muna cin riba ka sanya alam abubuwa na zamani yanzu in baka da majure tashi a wayarka akwai alam da kake iya sawa a agogonka akwai al'amura da dama kana iya da farkar da kai da ikon Allah a bacci wani ma agogon tsaki ake babba da yake kara sai ya tashe ka a rika dagewa a tashi kuma aka sa alam din kar ku miye kuma a tashi a matse shi a bacci haka ake yi kuma an sanye sai a matse sai a kakkashe sai da safe ce alam din nan bakan man ba a mafarki yayi ba mafarki ba kakkashe shi sai ka ba wani da a mafarkin da da gaskiya yi ka cuce shi ya maka abin da bai maka amfani ba sai mu dage mu rika tashi muna ibada Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah shi jikan iyayenmu da malamanmu mafhum طيب حديثي na 252 a hisnul المسلم نعم وقال صلى الله عليه وسلم أمر ما يقول العبد لربه وهو سائل فأنزل الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمر ما يقول العبد ما يقول العبد من ربه وهو من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فأكثر الدعاء qala al musannif rahimahullah mai wallafa wannan littafi yace a hadisi 252 wa qala alaihi salatu wassalam fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yace aqrabu ma yakunu al abdu mafi kusancin da bawa zai kasance zuwa ga mahaliccinsa Allah min rabbihi zuwa ga mahaliccinsa wa huwa sajidun shine a lokacin da yake cikin sujada a lokacin da kake sujada shi yafi kowanne kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa. fa aksiru du'a ku dage ku yawaita yin addu'a a wannan lokaci din babu lokacin da bawa ke kusa da Allah kamar lokacin da yake sujada wannan hadisi shi ma ingantacce ne hadisi ne na Abu Huraira radiyallahu anhu yana cikin sahihu Muslim hadisi na 482 ne me alakar wannan da na baya na baya ya ce aqrabu ma yakunu rabbu min al-abdi fi jawfi al-layl al wannan kuma yace na cikin sujada shi wanda yace na daren iya magana akan zamani ne a awa hudu karshen daren shine kafi kusa da Allah kuma shine lokacin karban addu'a lokacin da Allah su subhanahu wata'ala yake saukowa zuwa ga eh, sama ya tambaye ka ya ce wake da addu'a ya roƙa na bashi nuzul da ke dacewa da matsayinsa Allah subhanahu wa ta'ala mafhum a nan kuma ba yana magana akan zamani ba ne, yana magana akan hali ne wancan akan azzaman ne zamanin to ƙarshen dare halin kuma shi ne a lokacin sujada so wanda kuma yafi shine wanda zaka hada zamanin da halin a ƙarshen daren kuma kai sujada kana roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ya amsa maka ga dare ga sujada dare fa lokaci ne mai matukar muhimmanci bahaushe yace dare mahutar bawa sai kuma ka ƙara da ta ce dare lokacin roƙon bawa zuwa gawa ga mahaliccinsa dan dare babban al'amari ne ya ishi dare daraja cewa a cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya yi isra'i da mi'iraji da annabi Muhammad sallallahu Alaihi subhanan lalzi asira bi abudihi lailan min almasjidil haram a makka ilal masjidil akusa da ke falistin a yanzu ayar farko a isra'i kaga a dare aka yi isra'i da mi'iraji kuma a wannan daren aka ba mu wannan salloli guda biyar da muke yin su duka me ke bayyana maka darajar dare a darajar a cikin daren annabi Muhammad sallam ya gana da annaba irin annabi Idris annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da makamantansu duka a dare ya gana da su sannan a cikin dare Allah ya saukar da Lailatul Qadr dake da sura sukutun da guda inna anzalnahu fi Lailatul Qadr duka wannan a cikin dare ake mu ma a ba mu rabanmu a cikin daren Allah yake karban addu'a fiye da kowane lokaci sau nawa Allah ya kira dare a ƙur'ani ustaz don ka gane muhimmancin dare Allah ya kira shi a ƙur'ani sau 92 sau nawa 92 rana fa sau 57 ka san al'amarin da Allah ya kira shi casa'in da biyu ai babban al'amari ne kuma ka ga darajar dare yadda Allah ya ta rantsuwa da dare wallaili idza yaghshaha misali wannan misali ɗaya ne Allah ya yi ta rantsuwa da dare da siffofi da dama saboda dare na daga cikin manyan halittun Allah subhanahu wata'ala da yake rantsuwa da su don mu wa'astu da su don haka mafi kusancin lokacin da bawa yake kasancewa kusa da Allah shine wa huwa sajidun alhali iya sujada a sujada ya halatta a yi ne a yi addu'a shi sai ce fa'akfir du'a ku yawaita addu'a da aka hana a cikin sujada da ruku'i shine karanta ƙur'ani kamar da hadisi ya zo da cewa nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an au sajidan fa rukuu fa'azzimu wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qamnu ayyusajaba lakum Hadithi riwaya na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu a Muslim hadisi 495 sai kuma riwaya na 499 afwan 499 sai riwaya na 480 kuma riwayar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dukkan suna magana ne akan hana karanta Qur'ani a cikin ruku'i in an rike gwiwa ko sujada an sa goshi da sauran gabbai a ƙasa mafhum tayyib ba a karanta qur'ani an hana sai dai ijtihadi na malamai akwai wanda suke iya ga in an yi kaman dauki addu'a ce a qur'ani suna ga za a karanta wannan matsala ce khilafiyya da malamai Allah ya musu rahama suka kara wa juna ilimi a ciki mu duba al-mawsu'a al-fiqhiyya volume na 11 saba'in na 172 sun yi magana mai tsawo akai na aqwalul ulama cewa idan karanta ƙur'anin ya zama addu'a ne ana iya yi ko ba a iya yi kamar rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ko rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina irin waɗannan addu'o'i adiya qur'aniyya shin ana iya karanta su ko ba a karanta ba a mujalladi na 11 da 175 al-mawsu'a fiqhiyya suka ce ana da fahimtar ana iya karanta su in dai addu'a ne a sujada ba a ruku'i ba don wanda ya karanta ya karanta ne don ya yi addu'a ba don ya karanta ƙur'ani ba kawai ya ari larabcin ƙur'ani ne da mu'ujizan kalmomin ƙur'ani sai ya karanta don ya yi addu'a wasu malamai sun karanta babu laifi abin da ake cewa kamar a ce su. shi ne kar ya kira ayar yadda take sai ya yi wani ƙari a cikinta da zai zama ya mai da ayar kamar aran larabcinta ya yi kamar rabbana atina suka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga wannan ba qur'ani bane ko kuma maimakon rabbana hab min azwajina sai ka ce Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kaga ikitibasi nan da kai ka a wani bangare ne na larabcin qur'ani sai kai aiki da shi ya halatta ayi addu'a a cikin sujada da wani yare ba larabci ba ko bai halatta ba a ce mutum bai jin larabci yana kuma so ya yi addu'a a sujada shin ya halatta yi addu'a a cikin sujada da wani yare ko ma bayan larabci Kamar Hausa ko Fulatanci ko kanuru ko Yarbanci ko Ibranci ko Tangalanci ko wani abin da ya kama da haka ko ma Turanci kai ko Faransanci ya halatta yi ko bai halatta ba ita ma matsala ce khilafiya bi ma'ana magabatanmu sun ƙara wa juna ilimi a kai idan muka duba almasu alfikihiyya mujalladi na sha ɗaya nan ba na ɗari zuwa ɗari da shi shafi guda uku sun yi magana mai tsawo a shin yana halatta a yi ko bai halatta ba abinda suka rinjayar ga wanda bai jin larabci ya halatta ya addu'a da kowane yare a cikin sujada a sallah ko kuma ga wanda larabcinsa bai nuna ba wanda ake cewa ɗan dagaji to idan mutum ɗan dagaji ne kada ya je ta yin bullet a larabcin to ya halatta ya da hausa gabanin larabcinsa ya nuna saboda ita addu'a ta mubtar iza a kana sha'awar ka riƙa yinta ne kana nutsuwa tana ratsa jikinka shi kuma haƙarin yare idan bai nuna a bakinka ba sai ka rika yin maganar ba ta zama ta yaƙini kai ma da kake faɗa kana kokwanto abin da ke zuciyar ka faɗa ko ba haka ba to kaga abin da ake kokwanto ko yana da matsala cikin abin da ake faɗa akwai wanda ya taɓa zuwa wa'azi muna ɗalibai a jami'a yazo zo wa'azi 1995 a university ah, Me ke faruwa yace zai da hausa aka ce a sai da turanci muna da wani tsari lokacin saboda a jami'a muna da mutanen north central kamar daga kogi da yawa mutanen fara da yawa har lagos ogun da yawa da suke zuwa ba su jin hausa sai muka mai da shi tsari yawanci public lectures a jami'a sai da turanci kuma lokacin ina ciyaman na awa 1996 muka tilasta ya zama shine standard sai da turanci da ya zo sai ce shi da hausa sai aka ce sai da turanci saboda muna da wanda ba sa jin hausa kuma yini da hausa ya nemi ya raba kan ɗalibai a jami'ar musulmai sai muka yi kokari ya adoptin turanci a yi da ya tashi zai sai ya ce to zan yi bayani cewa laccan nan ba zan yi ta da turanci amma da zato zan yi ta don haka mai ji shi mai ji ta da zato <laughs> aka ce mai kake nufi ya ce to ni ma da nake fada da turancin ba ni da yaƙinin abin da nake nufi shi na fada bare da samu yaƙinin haka aka fahimce ni ba sai ka gamsar da kanka abin da kake nufin haka kai ba <laughs> ya tashi zai larabci akwai ɗaya daga cikin iyayenmu ya rasu dr ab muhammad da dama sun san shi dr baffa ya karantar a biyu ke kuma har cambridge university ya je ya karantar masanin turanci ne na hakika har cambridge university ya yi karatu akan turanci to shi ya iya turanci na hakika yana kuma shiga activities mu na mss so ni Allah ya sa yana tsananin kaunata don har gidansa na kan ji a cikin yana deputy vice chancellor zai wahala ne kwana uku bai can gida ba to shi in yazo ya zauna a high table in ana turanci duk inda kai bullet sai yayi haka a jikinsa haka Allah yana ta sai rika haka ne kana kuskure turanci sai haka <laughs> to wannan bawan Allah ya zo ya fara turanci amma na zato tun da ya fara dokta Allah ya ji kansa haka yake ta haka yake haka yake ta yana ta fizga yana ta fizga haka yana ta fizga Allah ya ji kansa can da ya buga wani turanci ya ce Allah protect us wai fastest na put ya ce putar da dokta ya wani fizga zai ce da Allah tsaye da shi ta zai zai ya gata shi aka tsaye da shi daga lecture da so ala ayi hali shi addini yana da sauki mu muna ɗalibai mun ce public lecture must be da turanci amma shi addini yana da sauki in mutum bai iya turanci ba Allah bai ɗora wa rai abinda ba za ta iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bakara aya ta 255 Allah baya ɗora wa rai magana mafi inganci kabe da yake cin al-mawsu' al-fiqhiyya volum na sha ɗaya nan ba na 171 zuwa 172-73 shi ne ya halatta a yi addu'a da wani yare ba larabci ba daga cikin dalilan da malamai suka bayar shi ne kamar ayar da Allah ya ce wa allama adam al'asma'a kullaha sun ma'arabahun alal mala'ika da ke bakara aya ta 31 kenan ko Allah sai ya ce ya ilmantar da annabi adam asma'a kullaha daga cikin tafsirin ibn abbas ɗaya daga cikin tafsiransa guda uku sai ya ce asma'a ne dukkan lugogi dukkan yarurruka da muke yau a duniya na daga cikin wa'allama adam asma'a kulla hadam a lokacin da Allah ya karantar da annabi adam fun kuma alal mala'ika ɗin dinnan ya bijiro wa mala'iku duk yaren da kake a duniya a lokacin akwai annabi adam mu gada muka yi daga babanmu adam sai suka ce asali dukkan wani yare daga wurin Allah yake kuma shi ya ilmantar da adam don haka asalin luga daga Allah ne kula ga wannan tun da asalin daga wajen Allah ne kuma koya wa annabi adam wannan ke bayyana diversity namu na cewa kowane yare ana iya bauta wa Allah da shi musamman cikin al'amura da suke ba a hakam ne ta abudiyya ba a cikin abin da suke ba a hakam ne wanda suke tauƙifiya ba akwai abin da yake tauƙifi ba zai ka karanta fatiha da wani yare ba mafhum a magana mafi inganci sai an koyi ta da me da larabci na biyu suka kafa hujja da ayat da nake cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisan qaumihi kamar yadda yake cikin Ibrahim ayata hudu kenan bi lisan qaumi kaga manzannin da Allah ya turo ma yakan turo su da yaran mutanansu saboda mafiya yawan annaba zuwa ga kabila ko gari ake tura amma me yasa annabi mu bai zama bahaushe ba don aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da gari ne ko ta kabila ba ga duniya ne gaba daya don haka sai aka duba yaran da yake iya game duniya shine harshen larabci saboda shi risalarsa alamiya ne universal message ne sakon bai takaita ga wata kabila ba ga duk duniya ne kuma a duniya ga dukkan mutano da dukkan aljanu mutum da aljin ya shiga ciki irin waɗannan dalilai suka ɗauka cewa ga wanda bai iya ba yana iya yin addu'arsa da yaren hausa ko fulatanci ko kanuri ko yarbanci ko iyamuranci ko any other language ko faransanci ko turanci amma ran da ya koyi larabci ya nuna to sai a rika yin addu'a da me da harshen larabci wanda shine al'asul ɗin Allah shi samu wanye lafiya sai a rika yi da larabci mafhum tayyib na'am وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنه لا على قلبي إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله إلا أستغفر الله في اليوم مئة مرة في اليوم مئة مرة wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace wa innahu lalle la yughanu ala qalbi ana lullubewa akan zuciyata wa inni lalle ni la astaghfirullah ina neman gafara Allah fil yawm a cikin wuni daya mi'a marra kaman kafa 100 wannan hadithi asalinsa hadithi ne riwaya na muslim rahmatullahi alai a hadithi na 2,702 kuma hadithin iya da babban darasi manzo Allah ke cewa innahu la yughan ala wani lokaci akan lullube zuciyata la yughan ai shine ne yughsha wa la wa la wa la wa la wato lokaci sai in ji zuciya ta kaban an yi rufi a kanta abinda rufi yake nufi shine wani lokaci nakan shiga cikin mantuwa daidai lokacin da nake so na fara wasu azkar sai hidiman al'umma su rufe mun ban samu fara tayin da nake son fara ambaton Allah ba ko matsalar sallan gawa ko matsalar ma'aurata ko matsalar masu rauni da ake azabtarwa a garuruwa sun zo wajensa to shine ana mantar da ni kaman as-sahaw ne ina son na fara daidai lokaci kaza sai dan samu jinkiri saboda matsalan al'umma da ake ciki to irin wannan idan ya faru fiyayyen halitta yace in na manta wani ambaton Allah da nake yi a daidai gabar da nake yi ba fa ba a'a kawai irin azkar da ake yake na shari'a yace la astaghfirullah idan na tuna sai nayi kafaran wannan shine yin istigifari, fil a wuni daya mi marra kafa ɗari. idan na manta wani zikiri ko wani ambaton Allah da nake don maslahar al'umma da ta zo gabana ko humumul umma to nakan yi istighfari sau ɗari dalilin wannan wannan fafiyayyen halitta kenan sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi ya rasulullah dan gatan Allah subhanahu wata'ala wanda ba a yi ɗan adam irinsa ba a duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya yabe shi da wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayyuha dukkan magana idan yayi ta sai dai wahayi ne Allah ya yabe shi da cewa ba ma shi kansa ba wanda ya bi shi shi ma shiryayye ne shi mutum ne mai tausayi da jinkai babu mai juriya zuwa ga Allah na ibada irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma'a zalika idan ya yi jinkirin ambaton Allah sai ya fari kafa ɗari ba fa'idansa ne ya ga laifi ba ba bakinsa ne ya faɗi laifi ba ba fa hannunsa ne ya laifi ba a'a kawai jinkiri ya samu na yi saboda masuliya ta al'umma da ke kansa amma sai fari kafa ɗari bi abi anta wa ummi ya lallah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke zama darasi mai girma ne a gare mu inda kawai abin da ya faru na jinkiri ko manta ambaton Allah da saboda hidimar al'umma ya sa gabari kafa dare don Allah abubuwa da ido yake gani yau a bayyane da kuma cikin yanar gizo mai zamu ci abubuwa da bakunan mutane yake faɗa a yanzu mutane sukan yi magana su yi sharri su yi kazafi yadda ka san babu kiyama tare da cewa duk abun da baki ya fada za mu tsaya gaba ga Allah mu maimaita shi imma alheri wa imma sharri a kuma sakawa kowa gwargwadon irin aikin da ya aikata ke sa duk mutumin da ke so ya tsira sai ya kiyaye wannan wasiyar fiyayyen halitta ga sahabbai shine wannan harshen to ka mallake shi ka fi sa a yanzu sai mu kara da yawan rubutun hannu chatin social media abinda za ka rubuta za ka tsaya gaba ga Allah ka maimaita shi kuma ka kare kanka kuma tsayawan nan ba ma tsayawa ne na gata da za a baka kujera ka zauna ba a mutum zai tashi ne yadda babarsa ta haife shi a duniya ko kaciya ba yau mutum ba hagu da shi babu komai sai wuta kawai ya tsaya yi bayanin ayyukan da ya yi Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah ya sa mu fi ƙarfin gabanmu Allah shi sa mu fi ƙarfin gabanmu kuma a cikin babin nan yana gara bayyana mana muhimmancin du'a addu'a shine fa aktsiru du'a ku yawaita addu'a yana cikin abin da ke damuna a wannan zamani da muke ciki akwai jama'ar da sun rena addu'a musamman waɗanda suka yi karatu na zamani da wanda suke ganin su activist ne irin yan juyin juyi hali masu gwagwarmaya duk abin da ka caya da su addu'ar tun yaushe ake yin ta ne da ciki akwai yan boko wani zai ce kai ma dan boko ne ya eh, dan boko ne amma dan boko da kuma dan arabiya ai two in one ne ko ya akar makalla ai ba ɗaya muka rike ba in an yi bokon kuma an yi arabiya shehi yakan ce mun ya gane ce malam mai hagu da dama mm, to akwai hagu akwai dama ba ɗaya aka rike ba alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ba mu ikon aiki da shi duka addu'a ba abin walakantarwa ba babu laifi ga mutumin da yake da halin aiki kace ce aiki da addu'a amma karka kuskura a same ka da tunanin walakanta addu'a talaka suna da tale kubar addu'an nan kubar mai addu'a tun yashi ake yin ta karka kuskura a same ka da wannan musamman cikin al'amarin da ya fi ƙarfinka wallahi addu'a ko sa kafar takalmi za ka yi ka Allah ka miƙe za ka sa takalmi ka yi Allah ka sa sa takalmi a cikin daidai don wani a sa takalmin ya faɗi ya mutu wani sa takalmin ta yaji sa sau cike samu akwai kunama a ciki ta ɗana masa me zai kubutar da shi addu'a addu'a ba abin walakantar ba ne karka kuskura kai matakin da kake gawai addu'a Allah an yi kai ba ta da amfani haka sai mutum ce maka ai sahabbai ba addu'a suka yi ba wallahi sahabbai sun yi addu'a sahabbai sun yi me sun yi addu'a fiyayyen halitta filin daga ya je shi a badar yana ta addu'a ya Allah ga sahabbanka da ba yaƙi baka huto ba ya Allah idan ka bari aka halakar da su ya Allah ba za a bauta baka a bayan ƙasa ba ya Allah Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara ya Allah ka taimake su yana addu'a har ma ya faɗi abubakar siddiq as-siddiq al-akbar dattijan arziki dattawan arziki na farkon zamani bayan Allah na kware ya zo ɗauki mayafi tsayen halitta ya tsora masa a kan sai ce annabi Allah ya amsa maka ai ko talakan gari wani addu'a Allah zai amsa bare ka annabi ai hakuri Allah ya amsa sahabbai sun yi addu'a sai dai kuma akwai wurin da su an hada addu'a da aiki wannan kuma daidai ne ba zai haka kawai a gidanka iyalinka da ce kudin cefa ne ba ka ki zuwa kasuwa wani masu ce za mu yi addu'a Allah zai kawo wannan kuma ganganci ne sai ka tashi za ka fita kasuwa sai ka ce ya Allah za mu je nemo halal Allah ka taimake mu akan neman halal ta ga ka fara aiki ka yi mai ka yi addu'a sai mu rika haɗa biyu shi yasa mazan Allah tsira da abinci sabar ke ce mana mamin min shay'in akramu min addu'a babu wani abun da ke da daraja a wurin Allah kamar addu'a wannan hadithin iya cikin tirmizi hadithi na 3,370 babu wani abun da ke da daraja babu abun da yake as honorable a wurin Allah kamar addu'a duk wani honorable a wurin Allah na biyu ne na farko shi ne addu'a ba abun da Allah yake ga darajarsa irin ka yi addu'a ke sa ita addu'a ibada ce shi ɗan adam in ka yawaita roƙonsa sai a samu matsala shi kuma Allah in ka daina roƙonsa ne ake samun matsala ɗin saboda ɗan adam taskarsa na ƙarewa amma taskar Allah ba ta ƙarewa shi sa duk wanda ya san rayuwa duk abin da ka sa a gaba ka riƙa yin addu'a kana roƙon addu'a duk wanda kake ga fi ka nagarta an ka gashi gashi da Allah mana addu'a a mana addu'a ka roki addu'a kana da bukatun ka roki addu'a yara ƙanana da suke karatun qur'ani ba su balaga ba wanda ba su da laifi a wurin Allah an kaji islamiyya ka ce amana addu'a duk inda kaga wani malami mai karantar da addini kana ga ka kusanci da Allah roki addu'a da Allah akar maka Allah tana da muwa addu'a ba a san bakin wa Allah zai karɓa ba duk abin da muka sa a gaba mu rika haɗawa da addu'a mu tsarkace zuciya wurin addu'a kuma in muna addu'ar mu yi mai, mu sakankance akan Allah ya karba karka rika addu'a kana kokarta ko za a yi ko ba za a karba ba ce sa hadisi ce fa qamnu ayyustajaba lakum hadisin da ke muslim na 379 sai ce ka sakankance ka nutsu cewa wallahi Allah ya karba ce sa shekul sabrai yana addu'a yace Allah karbi addu'ar mu ko kuma yace Allah ya karba sai a ce insha Allah sai ce a ta hakikan kenan ko kin kace insha Allah mun yarda amma na tabbas din kake in insha Allah saboda mai ba a son kokantawa addu'a ka suka sabo ka zama kana very optimistic akan ce addu'ar da kake Allah yana karba optimism iya da muhimmanci a addini pessimism bai da asali duk abin da ka dogara ga Allah ka dauki optimism mafhum tayyib yayi muke da lokaci na'am minti nawa minti bakwai eh za mu iya kara babi kwaya daya wannan babin ko to bismillah قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في مئة حفت خطاياهم ولو كانت من سبب البحر حكم التسبيح التسبيح والتعليم والتعليم والتسبيح قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يومه أنا مرة حبا خطاياه ولو كان مثل زبد البحر ولو كان مثل زبد البحر babi na 130 a hisnul muslim fadlut tasbih Falalen tasbihi shine subhanallah wata hamid da alhamdulillah wata halil shine la ilaha illallah wata kabir shine Allahu akbar subhanallah shine tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah shine yabo da godiya sun tabbata ga Allah wata halil shine la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wata shine Allah mai girma ne ko Allah mafi girma ne mafhum tayyib qala al-musannif rahimahullah mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi cewa man qala subhanallah wanda yace tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da gode masa fi yawmin a cikin wuni mi'a marra kafa 100 futtat khatayahu <coughs> ana kankare masa kurakuransa walau kanat misla zabadal bahar koda ya kai kwatankwacin abin da ke kama tasowa akan ruwa a kogi yawa ana iya cewa kaman yawan kumfan kogi duk wannan fassara ne wannan hadisi riwaya ne na Abu Huraira radiyallahu an asalin hadisin iya cikin sahihu Muslim hadisi na 2691 man qala wanda yace subhanallahi wa bihamdihi Tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da godiya zuwa gare shi iya daga cikin zikiran da ake yi da safiya da kuma da me da yammaci duka ana iya karantawa in ka yi su amarra kafa ɗari to za a kankare maka kurakuranka ka da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa tasbihi tsarkake Allah ne shine glorifying Allah wato tsarki ya tabbata ga Allah dukkan nakasu ba a jingina ta ga Allah dukkan siffar kamala ba wai ana jinginawa ga Allah ba asalinta ta Allah ce dukkan kamala siffa ce ta Allah mafhum kaman adalci na Allah ne buwaya na Allah ne ilimi na Allah ne tausayi jinkai na Allah ne mafhum waɗannan duka siffofi ne na kamala kuma kaman mamallakin mulki ai siffar kamala ne to asali da ka ga tushen kamala daga Allah ne subhanahu wata'ala sau nawa tasbihi ya a qur'ani aƙalla tasbihi da istiqaqin kalmomin tasbihi aƙalla yazo a ƙur'ani sau 41 mafhum tayyib shine tsarki ya tabbata ga Allah surori ne suka fara da subhana a ƙur'ani ba aya ba sura subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga wanda ya isra'i da bawansa a daren a wani dare kaga subhanallazi farawa da tasbihi ne kana da wata aya ba sura ba aya ba fa yusabbihu lillahi sabbaha lillahi kaga dukkaninsu da me suka fara da tasbihi ne mafhum duka tasbihi ne da tasbihi suka fara so da haka za ka ga Allah ta'ala yakan buɗe magana a ƙur'ani da tasbihi don yayi ne don ya tsarkake kansa daga dukkan nakasu ko aibi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim min babil misal kaga abin da ke sammai da kasa suna yi wa mai tasbihi sai ya ce Allah ɗin shi ne menene mabuwayi ne mai hikima kaga ya fara tasbihi kuma sai tabbatar da siffa ta kamala zuwa gare shi ya kuma tabbatar da sunayensa al-asma'ul husna mafhum tayyib Allah ta'ala shi samu wanye lafiya za mu tsaya a nan wurin insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu tashi a kan darasi na 40 da nawa 42 insha Allah shine man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك شنو استغفرك واتوب إليك